Želite smršaviti, ali to vam nikako ne uspjeva. Kilogrami masne naslage se uporno talože. Osjećate se iscrpljeno. Stalno ste umorni i bez energije. Onda je vrijeme da nešto poduzmete. Predstavljamo vam Imunoslim pastile za žvakanje. Ovo je jedinstvena formula koja će vam pomoći da uspješno izgubite više kilograma, dobijete više mišićne mase, poboljšate vaš imunološki sustav, probavu, te podignete razinu energije. Glavni sastojak imunoslima je glukomanan koji u doticaju s vodom u želucu struko povećava svoj volumen i stvara osjećaj sitosti. Smanjuje se osjećaj gladi, zbog čega jedete manje i gubite kilograme cimet sprečava nastajanje masnih naslaga. tog koristim imunoslim primećujem promjene na sebi. Ne samo sam zbršavio nekoliko kilograma, već se osjećam puno bolje, a imam više energije. Sastojak L-karnitin potiče sagorevanje masnih naslaga i povećanje mišićnog tonusa. Među sportašima je poznati kao eliksir mršavljenja. Zatim prirodni prebiotik inulin pomaže normalizirati probavu razinu triglicerida i kolesterola, kolesterola, kolesterola u krvi, te jača imunitet. Imunoslim je fantastičan. Meni je pomogao regulirati probavu. Smršavala sam 6 kilograma, one ružne masne naslage su se istopile, a ja se sjećam odlično. Imunoslim sadrži vitamine i minerale i to 100% preporučene dnevne količine, što jača imunološki sustav, poboljšava proces detoksikacije i učinkovito podiže razinu energije. Kad osjetim glad, odmah uzmem imunoslim. Osjećaj gladi nestane, a znam da sam u organizam unjela dnevnu dozu vitamina i minerala, koja mi jače imunitet. Imunoslim je ukusan i potpuno prirodan i zdrav. Mršavite zdravo i učinkovito, pri tome jačete imunitet i imajte više energije. Cijena imunoslima iznosi 120 kuna, no to nije sve. Lamoros nagrađuje posebnom ponudom kupite jedan, drugi dobijete gratis. Dakle, za 120 kuna dobijete dva imunoslima. Nazovite.